նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Էներգետիկայի ոլորտը հանրապետության տնտեսության ռազմավարական ուղղություններից մեկն է։ Արցախի նախկին օմբուդսմենը ապարգևատրվել է մխիթար գոշ մեդալով։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնում ամփոփել են անցնող տարին։ Հայաստանի զինված ուժերն ունեն Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանելու բավարար հնարավորություն։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տրվել է հրաշք գույներ ծրագրի մեկնարկը։ Ասկերանում անցկացվել է դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի շրջանային առաջնություն։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է մի շարք օրենքներ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից հայտնում են, որ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, ոստիկանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին, ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, մասին զենքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին եւ ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին Արցախի հանրապետության օրենքները Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Արցախ էներգո ընկերության մի խումբ աշխատակիցների գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Բակո Սահակյանը նշել է, որ էներգետիկայի ոլորտը մեր տնտեսության ռազմավարական ուղղություններից մեկն է, եւ պետությունն այսօհետ եւս հատուկ ուշադրություն է դարձնելու ոլորտի զարգացմանը։ Նախագահը շնորհավորել է ներկաներին մասնագիտական օրվա եւ գալիք ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, մաղթելով նրանց հաջողություններ։ Լրագրողների հետ չեպազրույցում Անդրանիկ Խաչատրյանն ասաց, որ հանդիպմանը քննարկվել են ընկերության գործունեությանը արկա խնդիրներին եւ ծրագրերին վերաբերող մի շարք հարցեր ունենք հաստատված ծրագրեր, սկսել ենք ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի ծրագիր, որի ընդհանուր արժեքը 17.5 միլիարդ դրամ է կազմում, նախատեսում է վերակառուցել եւ կառուցել Հայաստանի Հանրապետության հետ կապող նոր երկշղտա օթային գիծ, կառուցել թվով 6 ենթակայաններ, ծրագրի հնարավորություն կտա ապահովել էներգոանվտանգությունը եւ ինտեգրվել մեկ համակարգի մեջ հուսալիությունը բարձրացնել, կորուստները նվազեցնել 19 թվականին, որ մեկնարկել է 18 թվականին եւ 19-ին ավարտելու ենք, դա բոլոր համայնքներում փոխարինել խորթային տարիներից տեղադրված ինդուկցիոն հաշվիչներով, էլեկտրոնային նոր հաշվիչներով։ Մոտ 20000 բաժանորդի մասին է խոսքը, ընդհանուր ծրագրի արժեքը կազմում է 500 միլիոն դրամ, որը բերելու է նախ եւ առաջ եւ ուսուսալիության բարձրացմանը, բացակայելու են վթարները եւ տվյալների ճիշտ հաշվագրմանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում արդյունավետ գործունեության եւ ներդրած նշանակալի ավանդի համար Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռոբեն Մելիքյանը ապարգևատրվել է մխիթար գոշ մեդալով։ Երեկազգային ժողովի լիագումար նիստում ընդունվել է նաև հանրապետության տոնացույցում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը։ Այն հեղինակել էր պատգամավոր Ռիտա Մնացականյանը։ Ինչ փոփոխությունների մասին է խոսքը, Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Փոփոխությունների փաթեթը ներառում է ինչպես նոր հոդվածներ, այնպես էլ խմբագրական ու բովանդակային փոփոխություններ։ Ինչու է առաջացել փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Վարզաբանում է Դաշնակցություն խմբակցության անդամ նախագծի հեղինակ Ռիտա Մնացականյանը ինչ որտեղ մեզ մոտ տոները վեր են ատվել ժամանցային ծրագրերի։ Սակայն տոնը շատ ավելի մեծ խորհուրդ ունի։ Օրինակ ես գտնում եմ, որ տոնը մեր պատմության անբաժանելի մասն է։ Եվ այդ տոնի արժեքը, տոնի իմաստը, տոնի բովանդակությունը պետք է փոխանցի մտած սերնդին։ Որտեղ այդ տոնը նշելով մենք արժևորում ենք անցյալը, տոնը նշելով մենք իմաստավորում ենք ներկան։ Եվ մի տեսակ ուղղնշում ենք հապագան։ Խմբագրականը բարերի անվանումների փոփոխությունն է, առավել հետաքրքիրը բովանդակային փոփոխություններն են ու նոր ավելացված նվիրված հոդվածները։ Սկսենք փոփոխություններից։ Այսպես, որպես հայրենիաց պաշտպանի տոն առաջարկվում է պետականորեն ընդունել հունվարի 28-ը ժողովրդի մեջ տարածված փետրվարի 23-ի փոխարեն։ Ինչորդ նաև վիրավորական էր։ Այսօր հայրենիքի պաշտպան մեր բանակն է, մեր զինվորն է, մեր ազատամարտիկն է, կամավորական ճոկատներ, ինքնապաշտպանական ճոկատ։ Եվ այլն, ինչու պիտի մենք ինչ որ ուրիշի օր բերենք մեր երկիր։ Մարտի 8-ն այսուհետ կլինի աշխատանքային օրինագծով առաջարկվում է որպես պետական տոն ընդունել ապրիլի 7-ը, որի խորհուրդը Ռիտա Մնացականյանի համոզմամբ ավելի մեծ է ու մեր ազգային արժեքներին ավելի համահունչ։ Նոր հոդվածների մասով օրինագիծն առաջարկում է իրավական հիմք տալ արդենից համապետական մակարդակով նշվող տոն եւ հիշատակի օրերին։ Այսպես առաջարկվում է փետրվարի 28-ը նշել որպես Ադրբեջանում հայկական ջարդերի զոհերի հիշատակի ու բռնագաղթածների իրավունքների պաշտպանության օր։ Չնայած այդ օրը ոչ այդ հանրորեն նշվում էր որպես Սունգայիթյան ջարդերի զոհերի հիշատակի օր, հնարավոր, բայց իրավական հիմքը բացակայում էր, այսինքն որպես այդպիսին օրենքով ամրագրված չէր։ Նույնը վերաբերում է նաև ուսուցչի օրվան, որն ավանդաբար դարձյալ հանրորեն նշվում է հոկտեմբերի 5-ին, այլ կերպ ասած նույնպես իրավական հիմք չունեցող տոն էր, այսուհետ այն նույնպես ամրագրվելու է օրենքով։ Իսկ ահա բռնադատվածների օր մենք չունեինք, չնայած այն հանգամանքին, որ Արցախում հազարավոր մարդիկ տարբեր ժամանակաշրջաններում բռնագաղթի են ենթարկվել։ Այսուհետ հունիսի 14-ը կնշվի որպես բռնադատվածների օր։ Հունիսի 14-ը 1949 թվականին Ստալինյան հալածանքների հետևանքով իրենց հայրենի բնակավայրերից բազմահազար խորհրդային քաղաքացիներին Ալթայի երկրամաս արտաքսելու օրն է, որը նշվում է հետխորհրդային շատ երկրներում։ Արցախում այդ բռնագաղթը կազմակերպվել է հատուկ դաշնությամբ, որովհետև այդ որոշմանը գումարվել էր նաև ադրբեջանական կողմի հայատյաց քաղաքականությունն ու Ղարաբաղն առանց հայերի տեսնելու ձգտումը։ Ռիտա Մնացականյանը ցանկանում է է, որ այս փոփոխությունները զուտ փաստաթղթային նշանակություն չունենան, այլև փոխվի տոների ու հիշատակի օրերի խորհրդի ընկալումը։ Ես կուզեի, որ փետրվարի 23, որ փոխել են դարձել հունվարի 28, այդ օրը լրիվ բովանդակային կերպով ոչ միայն բանակը, մեր դպրոցները, մշակութային օջախները, ժողովուրդը ինքը ընկալել, որ դա իր ամենամեծ տոնն է, որտեղ իր պաշտպանի տոնն է։ Ինչ վերաբերում է առաջկա ամանորի արձակուրդներին, ապա նշենք, որ աշխատանքային օրերը կսկսեն հունվարի 8-ից, որովհետև Սուրբ Ծննդի Անտոնին հաջորդող մեռելոցը կլինի ոչ աշխատանքային։ Իսկ եկեղեցական մյուս 4 տաղավարտոներին հաջորդող մեռելոցների աշխատանքային կամ ոչ աշխատանքային լինելը կկարգավորվի կառավարության որոշումով աշխատանքային օրերի տեղափոխության սկզբունքով։ Նշենք, որ օրինագիծը արժանացել է ազգային ժողովի հավանությանն ու ուղարկվել երկրի նախագահի հաստատ հաստատմանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինության եւ հողօգտագործման բաժնում ամփոփել են անցնող տարին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպիսին է 2018 թվականը որպես գյուղատեսական տարի բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը պատասխանեց։ Շրջանում գյուղատեսական տարին եզրափակում ենք բավականին համես ցուցանիշներով, որոնք պայմանավորված են ինչպես բնակլիմայական անբարենպաստ պայմաններով, բնական աղետներով, այնպես էլ առանձին մշակաբույսերի մշակման արկա թերացումներով։ Ընդհանուր առմամբ հացահատիկայների մշակաբույսերի հնձման ենթակա տարածքները կազմել են 18101 հեկտար։ Ներքաղաքի ցուցանիշները կարելի է բավարար համարել։ Այն ավելի բարձր կլիներ, եթե մայիս-հունիս ամիսներին տեղացած անձրևները եւ կարկուտը, որ ուղեկցում էր ուժեղ կամով, շարքից չհանեին ավելի քան 2171 հեկտար աշնանացան եւ գառնացան մշակաբույսերի ցամքեր։ 15801 հեկտար տարածքներից ամբարվել է 31875 տոննա համախառն բերք Հեկտարի միջիբերքատվությունը կազմել է 20.70 ցենտներ։ 2018 թվականին կատարվել է նաև 1300 հեկտար գարանցա մշակաբույսերի ցանց։ Ավարտին է մոտենում գալիք տարվա բերքի տակ հացահատիկային մշակաբույսերի աշնանացանի աշխատանքները։ Կատարվել է 15500 հեկտար հերկ, 14281 հեկտար ցանք։ Բաժնի վարիչը նշեց նաև, որ հացահատիկային տարածքներում ուժեղացել է մկանման կորցողների շարժը, որի դեմ մոտ 4700 հեկտարի վրա կատարվել է պայքար։ Զարգացում է ապրում նաև անասնապահության բնակավարում։ Ասել է, թե պետական աջակցության բոլոր ծրագրերը նպատակաուղված են գյուղատնտեսական ճյուղերի զարգացման ու գյուղմթերքների ավելացմանը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրար Միրզոյանն այցելել է Մարտունու շրջանի Բերթաշեն համայնք, որտեղ ցանոթացել է նախարարության ծրագրով իրականացվող քարիզների, արտեզյան ջրհորի տեսակ վերականգնման եւ փոքր ջրամբարների կառուցման աշխատանքների ընթացքին։ Ժիրայր Միրզոյանն այցելել է նաև Ասկերան, իրականացնելու Խաչենշին Փակվարնետ իրական ընկերության կողմից կատարված ջրանցքների մաքրման աշխատանքների դիտարկում։ Այնուհետև Ասկերանում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որտեղ քննարկվել են գյուղնախարարության ջրային համակարգերի օգտագործման եւ պահպանության տեսչության կողմից վերջերս Խաչենշին ընկերությունում կատարված ստուգումների արդյունքները, որի ժամանակ արցանագրվել էին խախտումներ։ Խորհրդակցության ժամանակ նախանշվել են դրանց վերացման ուղղությամբ կատարվելիք միջոցառումները, ինչպես նաև ընկերության աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման հետ կապված մի շարք անելիքներ։ Կովկասի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ Արցախի կառավարության նիստերի դահլիճում ֆինանսների նախարարության մի խումբ աշխատակիցների համար կազմակերպվել է ստվերային տնտեսության թեմայի վերաբերյալ դասընթաց։ Դասընթացը վարում էր Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանը։ Ըստ բանախոսի, ստվերային տնտեսությունը տնտեսության մի մասն է, որը ոչ վերջ հաշվառված չէ կամ գուցե հարկված չէ պետության կողմից։ Բանախոսը ներկայացրել է ոլորտի մի շարք խնդիրներ եւ դրանց լուծման եղանակները, ինչպես նաեւ պատասխանել դասընթացի մասնակիցների հարցերին։ Հանդիպման վերջում Հրանտ Միքայելյանը նշել է, որ նման հանդիպումներն ու քննարկումները պետք է բարբերական բնույթ կրեն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դարձյալ կոչ է անում դադարեցնել տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը։ Այս մասին դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած մամլո ասուլիսում ասել է գերատեսչության մամլո խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը մշտապես բաց է մնում մեր օրակարգում։ Այդ մասին ԵԱՀԿ նախարարական համաժողովի ժամանակ նշել է նաև նախարարի պաշտոնակատար Սոհրաբ Նացականյանը։ Պետք է արցանագրենք, որ այն, ինչ ոմանց համար բիզնես է, մեր ժողովրդի համար մահացու գործիք է։ Այս հարցը բարձրաձայնվում է բազմակողմ հարթակներում արտգործնախարարության կողմից, սակայն ներ այս հայտարարությունը չպետք է շփոթել կարողությունների պակասի հետ։ Վստահ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի զինված ուժերն ունեն Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությունը պաշտպանելու բավարար հնարավորություն, ասել է Նաղդալյանը։ Ամանորյան ուր համերգային ծրագրով Արցախում է անվանի երկհան Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանը։ Մայրաքաղաքի եւ շրջանների երեխաների համար արդեն երկրորդ տարին է, ինչ նախատոնական օրերին նա կազմակերպում է աննախադեպ շոու ծրագիր։ Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տրվել է հրաշքույներ ծրագրի մեկնարկը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Մի քանի օր մայրաքաղաքի եւ շրջանների երեխաների համար բացառիկ հնարավորություն ամանորյա հեքիաթային հերոսներին տեսնելու նրանց հետ շփվելու համար։ Երկհան Արթուր Գրիգորյանն իր ուսանողների հետ միասին մշակել ու կյանքի է կոչել մի այնպիսի ծրագիր, որը երեխաներին կդեղափոխի հեքիաթային մի աշխարհ, ուր նրանք կտեսնեն իրենց սիրած մուլտիպլիկացիոն հերոսներին։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա այս ծրագրի մեջ տեղի են ունեցել որոշակի փոփոխություններ, մեծ զրույցում նշեց Արթուր Գրիգորյանը։ Եթե առաջի տարի միայն Disney-ի հա մուլտ մուտերի վրա հիմքը դիսներ մուտերն է, ապա այս անգամ արդեն երաժշտությունն է ավելի շատ հնչում, երկեր հայերեն լեզվով, ստում է լավ է ստացվել, առաջինն էր ես հասկացա, որ լավ գործ ենք անում։ Հրաշք գույներ անվանը համահունչ դահլիճում իրավամբ իշխում էին այդ գույները, դա դե իսկ հեքիաթների հերոսներն իրենց կատարումներով ու բեմականացմամբ լրացնում էին այդ գույները։ Դահլիճում ներկա գտնվող փոքրիկ Տաթևիկը տպավորված է համերգով։ Աղջնակին ամեն ինչ դուր է եկել, բայց առավել շատ նա ուրախացել է ձմեր papi նվիրաբեր այցով։ Ինձ ամեն ինչ դուր է եկել, հատկապես ձմեր papi-ի պահը եւ կուզեի հաճախ լինել այսպիսի միջոցառումներ։ Նշենք, որ ծրագիրն արդեն երկրորդ տարին կյանքի է կոչվում Bes Medals ընկերության հովանավորությամբ եւ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր եթերում լուրերի թողարկումն է։ Պաշտպանության նախարարությանը կից գործող կանանց խորհուրդն այսօր Ամանորյան նվեր տոնածառ է փոխանցել Ստեփանակերտի բազմասավակ մի ընտանիքի։ Ով եւ ում համար է ուղարկել նվերը՝ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Պաշտպանության նախարարության կից գործող կանանց խորհուրդն ամեն տարի ամանորյա որևէ ծրագրով շնորհավորում է սպայական կամ առհասարակ զինվորականների ընտանիքների երեխաներին։ Նախորդ երկու տարիներին մեծ միջոցառումներ էին կազմակերպել, պատմում է կանանց խորհրդի անդամ ազգային ժողովի падգամավոր Ռոմելա Դադայանը, բայց այս տարի ֆինանսական սուղ միջոցների պատճառով հնարավորություն չունեցան մեծ ծրագիր իրականացնել։ Այն մասին, թե ով է այս նվերի հեղինակը եւ ով հասցեատերը, պատմում է Ռոմելա Դադայանը։ Այդ նվերը ծրագիրը նոր տարվա տոնածառը ուղարկել է Հայաստանից մի բարեգործ։ Ուղղակի մենք էլ որոշել ենք ել միջև շրջաները չհասնենք, տանք զինծառայող մի բազմազավակ ընտանիքի։ Ընտրությունը կանգ է առել Գեգամ եւ Լիանա Բաբայանների ընտանիքին։ Նրանք Ստեփանակերտի միակ 10 զավակ ունեցող ընտանիքն են։ Երիտասարդ հայրիկ մայրիկեն հաճույքով պահում են մեծացնում են իրենց երեխաներին, նույնիսկ սոցիալական ոչ մի դժվարության առաջ չեն կանգնում, որովհետև տարածք ունեն, այդ տարածքը մշակում են եւ ընտանիքում են օգտագործում, ավերցուկն էլ վաճառքի են հանում եւ դրանից իրենք շատ գոհ են։ Փայտ են բերում եւ վաճառում են եւ վառում են։ Մեծ տղան բանակում է ծառայում, մենք հենց այդ բանակի հետքերով էլ գնացել ենք։ 10 զավակներից մեկը զինվորական է, 5-ը դպրոցական, իսկ 4 նախադպրոցական տարիքի երեխաները առանց սпасելու քուր եղբայրների դպրոցից վերադառնալուն անմիջապես հենց հյուրերի ներկայությամբ զարդարեցին տոնածառը։ Նրանք հաճույքով զարդարեցին այդ տոնածառը տեղն ու տեղը մեծ հաճույքով, մեծ բավականություն ստացան։ Մենք էլ ընտանիքից բավականություն ստացանք, որ պետության կողմից տրված 3 հարկանի շենքը լրիվ բավարարում է ամբողջ ընտանիքին եւ սակավապետ ընտանիք են, ոչ մի բողոք, ոչ մի սոցիալական խնդրի բարձրացում, իրենք իրենց երեխաներով, իրենց երջանիկ ընտանիքով գոհ ու համերաշխ ապրում են ընտան։ Չնայած նվերը ինքնին փոքր է, բայց մանուկներին նրա ապարքեված ուրախությունը չափելի չէ, ասում է Ռոմելա Ադադայանը, բայց երեխաներից ավելի շատ հենց իրենք են ուրախացել, վստահեցնում է զրուցակիցս, որովհետև իրենց արժև բազմազավակ պետությունից առանձնատուն ստացած ու այդ տանն ապահով կյանքով ապրող երջանիկ ընտանիք էր։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժինը կազմակերպել եւ անցկացրել է դպրոցականների շախմատի 13-րդ օլիմպիադայի շրջանային առաջնություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Հարասությանը մասնակցում են շրջանի 6 Ասկերանի, Արկնախտուրի, Այգեստանի, Խաչենի, Նորագյուղի, Շոշի միջնակարգ դպրոցների հավաքական թիմերը, ինչպես նշեց կրթության և սպորտի բաժնի սպորտի գծով գլխավոր մասնակից Գրիգորի Մարտիրոսյանը, վերջին շրջանում կազմակերպող առաջնություններին որոշ դպրոցներ пассивություն են ցուցաբերում, կան դպրոցներ, որոնք տարվակ տարվածքով մարզական մեկ առաջնության անգամ չեն մասնակցում ինչը չի կարելի ասել Ասկերանի, Նորագյուղի, Իվանյանի, Խաչենի եւ մի շարք այլ դպրոցների մասին, որոնք միշտ պատրաստակամորեն եւ մեծ ակտիվությամբ մասնակցում են տարբեր մրցումների։ Ֆիշիալ դպրոցներում էլ ֆիզկուլտուրա առարկայի դրվածքը բարձր հիմքերի վրա է գտնվում։ Մրցությունն անցավ ակտիվ եւ անձիջում պայքարում, թիմերի անդամներից յուրաքանչյուրը համար պայքարում էր սեփական թիմի միավոր բերելու համար։ Խաղի արդյունքների ամփոփմամբ առաջին մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Խաչենի Ղազարոսաղայանի անվան միջնակարգ դպրոցի թիմը։ Երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները համապատասխանաբար զբաղեցրել են Այեսանի Խաչատուրաբովյանի եւ Նորայուղի Վիտալի Պետրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցների թիմերը։ Իդեպ Խաչենի թիմն արդեն երրորդ անգամն է շախմատի դպրոցականների շրջանային առաջնությունում գրավում է առաջին հորիզոնականը։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը ապարգևատրվել են կրթության եւ սպորտի բաժնի պատվոգրերով։ Նշենք նաև, որ առաջին մրցանակային տեղը զբաղեցրած Խաչինի թիմը 2019 թվականին կմասնակցի շախմատի հանրապետական առաջնությանը։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը իրազեկում է։ Վերջերս ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը տեղեկություններ, բողոքներ է ստանում, որ որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ կամ անհատ ձեռնարկատերեր համաձայնության են գալիս կամ պայմանավորվում առանց տնտեսական գործոնների հիմնավորման մի շարք ապրանքների համար գներ սահմանելու առումով։ Հանձնաժողովի կողմից նման բացահայտումների դեպքում կկիրառվի օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության միջոց՝ դուգանքի նշանակում նախորդ տարվա հասույթի 2%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան 300 միլիոն դրամ։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելանկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։